kadhalika ni hii ambaye tuko nayo ambaye inaitwa Manhajus Salikin. Kwa hivyo kulingamana na wakati tutaanza moja kwa moja kulinga, kwa muqaddima ambaye muallif anasema bismillahir rahmanir rahim ameanza na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile ilivyoanza katika Qur'ani yani kufata njia ya Qur'ani alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kwa hivyo ulama katika sunna ya taalif ikawa ulama wanaanza na bismillahir rahmanir rahim kisha baada dhalika wanaleta himd yani wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala bilhamd na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza vitabu vyake yani akiwa ameandikia wale watu anawatumia mabarua vile vile alikuwa anaandika bismillahir rahmanir rahim min muhammadin sallallahu alayhi wasallam ila akhirih kwa hivyo ulama wakao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 pana kwa, kwa hivyo akasema jamaatu fihi baina almasaili waddalail akasema ya kuwa amekusanya baina ya masail yani ahkam pamoja na dalili zake yani ukisikia akisema masala yani mathalan ukisema ni kuinua mikono ama mathalan ni kusujudu anafaa kusujudu hivi na hivi na anataja na dalili yake kwa sababu anaendelea kusema waqtasartu fihi ala ahammi umur kisha anasema na katika kitabu hii nime yani nimechagua yale maneno ambaye ni muhimu zaidi ajataja mambo mengi lakini anasema amechagua yale mambo ambaye ni muhimu wa a'dhamiha naf'an na mambo ambayo kwamba yana manufaa zaidi ndio Imam asidi rahimahullahu ta'ala ameyachagua kisha akasema limadha kwa nini amefanya hivyo lishiddati dharurati hadha almawdu' kwa sababu maudhu hii ambaye Imam Saidi anazungumzia maudhu ya fiqh ni maudhu ambaye inahitajika zaidi kwa sababu kila siku mtu ana kila siku una, swali kila siku mtu anataka anahitaji kutoa labda anahitaji kutoa zaka anahitaji kuenda haji anahitaji kuenda umra anahitaji kuuza anahitaji kununua kwa hivyo hiyo fikhi ni maisha ya mwanadamu maisha ya mwanadamu ndiyo fikhi kwa sababu kila siku unaamiliana na watu una, unatengamana na watu unanunua unachukua kutoka kwa huyu unasikiza kutoka kwa huyu yote haya yanahitaji fikhi kwa hivyo ndio Imamu Sa'di anasema shiddati dharurati ila hadha almawdu' kisha akasema wa kathiran wa kathiran ma aqtasiru ala an-nass idha kana al-hukm fihi wadihan anasema ya kuwa ikiwa nas ikiwa masala iko wazi tumesema ya kuwa Imamu Sa'di anataja masala pamoja na dalili yake hivyo ndio alivyotuambia kwa hivyo ikiwa kuna ikiwa masala iko wadhiha masala haihitaji yani maelezo zaidi anahitaji kutaja tu anataja nas anasema wakathiran ma aktasiru ala nasi idha kana alhukmu fihi wadhihan ikiwa hukmu iko wadhih anataja dalili na yuenda mbele kwa sababu lengo ni iktisar anataka ufupi yani aufupishe maudhu lisuhulati hifdhihi kwa nini amefanya hivyo vile vile anasema lisuhulati hifdhihi wa fahmihi ala almubtadiin kwa sababu imam Sa'di rahimahullah am, alikuwa na lengo kwa sababu gani amealifu hii kitabu kwa nini ametunga hii kitabu anatungia watu ambao wanaanza yani watu ambao ni mubtadiin fil ilm watu ambao ndio wanaanza katika mambo ya fiqh ndio amewatungia kitabu kama hii ili waweze kuhifadhi anasema lisuhulati hifdhihi wa fahmihi ili iwe ni rahisi mtu kufahamu na vile vile kuhifadhi yani haitoshi haitoshi kufahamu bali unahitaji kuhifadhi ndio ulama walikuwa wanahifadhi mukhtasarat alfiqhiyya unapata watu upati mtu akizungumza asema yani katika tarajum ahli alilm usikie mtu ana ghaliban upati mtu akiambiwa alikuwa anasoma Bukhari kwa shekhu wake kadha wa kadha lakini mara nyingi utasikia amesoma katika fiqi zile mabadi alfiqhia ndio mtu anasoma mabadi alilm hasa hizo ndio mtu anafanya talaki akishara akishapata rusukh katika ilm akishapata yani akiwa sawa katika mabadi alilm baada dhalika mtu anajiendeleza anasikiza na anajiendeleza kwa hivyo ndio Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala sababu ya yeye kutunga hii kitabu ilikuwa ili mtu awe ni rahisi kuhifadhi na vile vile iwe ni rahisi kufahamu lianna alilma anakueleza zaidi akisema lianna alilma ma'rifatu haqqi bidalilihi kwa sababu elimu ama masail alfiqhiyya inahitaji nini marifatu haqqi bidalilihi mtu anahitaji kujua ukishajua kuna masala fulani unahitaji unahitaji kujua nani alisema hivi na nani alisema hivi hiyo si muhimu muhimu ni kuwa nani yuko katika haki katika masala basi hiyo ndiyo kitu muhimu unafaa kuangalia uangalie haki iko wapi ndio imamu siidi anasema alilmu ilmu ma'rifatu haqi bidalili ilimu ni kujua haki na dalili yake ukishajua hii ndio haki na dalili ya hii ni kadha qala Allah qala rasulu qala sahaba hiyo ndiyo dalili ama mengine hiyo ni hiyo ni mambo mengine lakini ukweli ni kuwa ukitaka kujua haki angalia haki ni ina masala ni masala gani na dalili yake ni ipi ukishajua hiyo jue hiyo ndio elimu anasema lianna alilma ma'rifatu haqqi bidalilihi walfiqu idhan tunasoma fiqhi ma huwa alfiqh Imamu sidi anatueleza ma huwa alfiqh anasema alfiqhu ma'rifatu alahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah biadillatiha min alkitab min alkitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas Al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema ukitaka kujua fiqhi anakueleza fiqhi ni nini Fiqhi ni maarifatul maarifatul ahkam ash-shar'iyya ni kujua hukumu za kisheria al-far'iyya kwa sababu hii akisema alfar'ia anatoa al-i'tiqadiyya masail al-i'tiqad kwa sababu masail al-i'tiqad zinapatikana katika kutub za katika kutub za aqida kwa hivyo hapa ni masail shar'iyya zote ni masail shar'iyya lakini hadhihi al-ulama istalahu wakaita kuwa ni masail al-far'iyya kwa hivyo akisema al-masail al-far'iyya bi adillatiha min al alkitabi wa sunna kwa hivyo ni kujua hizi masail za fiqhi yani masaili za sala zinakusudiwa masaili za sala masaili za tahara masaili za zaka masaili za haji masailul bai'i washira hizi zote ndio zinakusudiwa ujue kila masala na kujua na dalili yake na dalili inatoka wapi alkitabu wa sunna wal ijma na vile vile ijma kisha hiyo ndio dalilu thalith wal qiyasu sahih na vile vile kiasi ambaye ni sahih kwa sababu qiyas inagawanyika mara mbili kuna qiyasu sahih wal qiyas al fasid kwa hivyo al qiyasu la yu'tabar lakini almu'tabar huwa alqiyasu sahih naye ni ile ambaye shuruti zake zimetimia na hiyo inaregelewa katika usulul fiqh anasema alimamu Sa'di rahimahullah wa aqtasiru ala aladillati almashhura na Imamu Sidi anaeleza ya kuwa atakuwa ni mwenye kuangalia tu katika masail ambazo ni mashhura yani katika afwan katika adilla ambazo ni mashhura kwa sababu adilla zinagawanyika mara mbili kuna adilla ambazo ni muttafaqa alaiha na kuna adilla ambazo ni mukhtalafu fiha katika adilla almuttafaqa alaiha ni hizi ambazo imamu amezitaja awalan alkitabu wasunna walijma wal sahih 'inda jumhur ahli alilm kwa hivyo hizi ndio adilla almashhura ama adilla ambazo ni mukhtalafu fiha ni kama alqaulu sahabi wa saddu dharai na zinginezo akasema idhan khawfan min atatwil kwa nini imamu siidi rahimahullahu ta'ala anasema atakuwa ni mwenye kutaja adila ambazo ni mashhuri na awache zile zingine kwa sababu khawfan min atatwil kwa sababu anaogopea yani arefushe kisha na qasd min dhalika min hadha alkitab ni lilmubtadi ili ahifadhi na afahamu kwa hivyo akirefusha itakuwa inateko inatoka katika malengo ambayo yalikuwa yamekusudiwa kwenye kitabu wa idha kanat wa idha kanat almas'alatu khilafia kwa hivyo mara nyingi unapata katika masaili za fiqh kuna ikhtilafu anakueleza manhaji yake katika taalifa hapa ikiwa masala itakuwa ni masala khilafia anasema aktasiru ala aktasiru ala alqawli alladhi tarajjaha indi tab'an liladillati ash kwa hivyo ikiwa masala kuna masala ya khilaf ni masala khilafia ulama wametofautiana atakuwa atafanya nini anasema atajitahidi ya kuwa awe ni mwenye kufata dalili ambaye ni rajih indahu ile dalili ambaye ataona hii ndio yenye nguvu basi dalili hiyo ndio atakuwa anatumia na atawacha kutaja khilaf anasema aktasiru ala alqawli alladhi tarajjaha indi ile kauli ambaye anaona hii ndio kauli ina nguvu na kauli hii imesapotiwa na dalili basi hiyo ndio kauli atataja na ile ingine hata kama imetajwa na baadhi ya maulama atakuwa ni mwenye kuiwacha kwa sababu qasd min dhalika suhulatan lilmubtadi fil hifdhi ile ili mubtadi yule ambaye anaanza elimu awe ni mwenye kuhifadhi na vile vile iwe ni rahisi yeye kufahamu kisha al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala akataja al-ahkamu khamsatun akataja hukum ni tano na ahkam ash-shar'iyya ulama wanaigawanya mara mbili kuna ahkam at-taklifiyya na kuna ahkam al-wad'iyya lakini hapa ash-sheikh iktasar kwa sababu hiyo ndio lengo akataja ahkam ash-shar'iyya ambazo ahkamu taklifiyya al-khamsa ya kwanza al-wajib wa huwa ma uthiba ya kwanza ametaja ni wajib kisha akasema ma huwa alwajib ukiulizwa wajib ni nini shekha akasema huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu hiyo ndio taarifu ambaye mara nyingi ulama wanaitaja na wanaitaja kwa sababu iko na lengo la taarifu kuna unajua taarifu ulama wanaizungumzia kuna ikhtilaf katika taarifat kadha wa kadha lakini lengo la taarif ni kuwa ufahamu ni nini maksudio ya kitu ambacho unataka kuarif bas hiyo ndio lengo kwa hivyo idha fuhima dhalika hatutashughulika na zaidi ya taarif kwa sababu ulama wanataja taarifat za wajib wakisema alwajib hii ukiangalia akasema ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tariku ni ile ambaye uthiba fa'ilu yule mwenye atakuwa anatenda wajib atakuwa mwenye fanya nini atakuwa ni mwenye kupata thawabu na yule mwenye kupe, yule mwenye kuacha wajib atakuwa ni mwenye kupata ukuba mwenye kupata eh, adhabu lakini ulama katika taarifat za usulul fiqhia wakidaqiq katika masala ya taarifu wanasema ma tuliba ma talaba shari'u fi'luhu talaban jaziman kwa sababu hii ni hukumu yani ukiulizwa hukumu ya wajib utasema ni nini hukumu ya wajib kuna kujua wajib ni nini na kuna hukumu wajib mtu anayewacha wajib saizi vile saizi tumesema mtu akiwacha wajib hukumu yake itakuwa ni nini uqiba tarikuhu amesema na mwenye kutenda ame, amesema nini amesema uthiba fa'iluhu yule ambaye atakuwa ni mwenye kutenda wajib atapata thawabu na mwenye kuacha wajib atakuwa mwenye kupata iqabu kwa hivyo hii ni kuonyesha hii ni kuonyesha ni hukum ama taarif huwa ma talaba shariu fi'lahu talaban jaziman kwa ikhtisar anasema ni hukum alwajib ni hukumu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na katika hiyo maamrisho ni talaban jaziman kwa sababu tala akisema talaban jaziman ni kutoa hukumu ambayo kwamba ghaira jazim na itakuwa ni sunna na itakuja baada yake kwa hivyo wakasema wal haramu didduhu na haram ni kinyume cha wajib lakini kwa ukweli ni kuwa ulama al-fiqh ulama al-usul wanaeleza mara nyingi wakisema al-haram dhidi yake ni wajib lakini hakika ni kuwa al-haram dhidi yake sio nini dhidi yake sio wajib bal ni halal wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun hivyo ndio ulama wanazu, yani hiyo ndio hiyo ndio dhidi yake lakini sio haimaanishi kuwa imam amekosea abadan wanakusudia wakisema dhidduhu mal maqsudu bihi wanakusudia ya kuwa hapa tumesema ni alwajib ni ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu sah hiyo ndio wajib kwa hivyo ni aksi yake katika minjia ya sawa ukiangalia taarifu yake wanasema mathalan sasa tutasema ma uh, ikiwa taari, ikiwa dhidi yake tutasema nini huwa dhidi yake itakuwaje mauthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu eh eh yani maana dhalika mtu ambaye atakuwa anawacha haram anapata nini thawabu lakini kila hadha yahitaji ila baadhi alquyud mathalan katika zote mbili wanasema huna labudda min alimtithal yani ikiwa kuna imtithal katika hii yani mtu amewacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ikiwa mujarradu tark yani mtu anaweza kuwa ghafil an dalika anaweza kuwa tu amewacha lakini si kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo huyo hapati iqab lakini pia hapati thawabu kwa sababu thawabu inahitaji nini inahitaji ikhlas inahitaji ikhlas kwa hivyo tunasema idha taraka dhalika imtithalan lillahi subhanahu wa ta'ala kisha na akiwa hiyo ni akiwacha na akiwacha aki, akiwa ni mwenye kutenda uh, haramu atakuwa anastahiki yastahiqu aliqab sawa kwa hivyo tunasema badala min uqiba tarikuhu tunaweza sema tunasema yastahiqu العقاب وساب استحقاق لعقاب يعني vile imekuja uqiba tariku au yastahiqu al'iqab ni tofauti kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ndio ulama wanasema istihqaq yani mtu kama huyu anastahiki kuadhibiwa badala kutumia neno la wauqiba tarikuhu pamoja na ulama ya kuwa mara nyingi wanahitaja hivyo kisha tunaenda kwa makruh makruh ulama wanasema shekha anasema ma uthiba tarikuhu ni ile ambaye uthiba tarikuhu la budda yakun tuongeze kaidi ya imtithalan yani uh, uthiba tarikuhu imtithalan ikiwa atafanya amewacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yuaqab fa'iluhu na yule ambaye kwamba atakuwa anatenda makruh hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpatie iqab kwa sababu haijafika katika daraja ya haram wal masnunu dhidduhu na masnun ni nini ni dhidi yake yani ni ukiangalia hii tumesema mauthiba tariku kinyume yake kwa hivyo masnun ni ile ambayo kwamba ukitenda utakuwa unafanya nini uthiba fa'iluhu walam yuaqab tarikuhu sawa katika hiyo kwa hivyo hii unakumbuka ni matalaba shari'u fi'lahu talaban jaziman talaban ghaira jazim katika masnun na unaweza sema haram ni matalaba shari'u tarkahu talaban jaziman na useme makruh ni matalaba shari'u tarkahu talaban ghaira jazimin hizo ni min jihati taarifat ama mubah anasema huwa alladhi wa huwa alladhi wa huwa alladhi fi' wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa yani istawa tarafahu yani mtu aki, mubah ni ile kitu ambacho uki, ukifanya ama ukikosa kufanya ni sawa yani hakuna thawabu hapa wala hakuna iqab mathalan uh, kila mtu saizi apewe maji kila mmoja amepewa maji hapa akunywe ukikunywa hakuna thawabu yoyote utapata na ukiwacha pia vile vile hakuna nini hakuna hakuna dhambi yoyote utapata hiyo ndiyo maana mubah yani kitu ambayo unaweza fanya lakini ikiwa mubah hii mubah wanasema itategemea wakati mwingine na nia ya mtu mfano mtu saizi anakula akaweka nia akule liyatakawa lilibada ikiwa atafanya ibada atakula ili apate nguvu ili afanye ibada ama mfano anasema amelala mapema ili afanye nini amke salati alfajr ama amke kabla salati alfajr aweze kufanya ibada mathalan fi al layl al-akhir kwa hivyo kulala kwake itakuwa ni nini ibada limadha sio kwa sababu ya kulala tu ati amelala la lakini ni kwa sababu ya nia yani hukumu imebadilika kwa sababu ya nia unaangalia ikiwa mujarrad nia muja, nia inabadilisha hukum inaitoa katika mubah inaipeleka katika kama ile kitu ambaye itakuwa wasila itaifikisha kwa shay ambaye ni wajib inakuwa wajib wa hakadha almubah ila akhirih kwa hivyo hiyo uh, shekha amemaliza masala ya taarifat kisha akasema wayajibu ala almukallafi ay yataallama minhu kulla ma yahtaju ilayhi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghayriha وقال kisha akasema qala sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kwa sababu alisema atataja masail na atataja wal adilla na ataja dalili zake ndio hivi shekha anataja anasema wayajibu ala ala, ala almukallaf ay yataallam yani ni wajib kwa kila mtu ambaye amebalighi na ana akili timamu ay yataallama minhu awe ni mwenye kujifunza kila ma yahtaju ilai kila kitu ambacho kila kitu ambacho atahitaji katika ibadat katika ibada na vile vile katika muamala mfano mtu anahitaji kuswali anawajibika kujua ahkam za sala ikiwa unataka kuswali lazima ujue ahkam za sala yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku akona zaka anaweza toa zaka analazimika kujua nini ahkam za zaka yule mwenye anaelekea umra ama anaelekea haji anawajibika kujua nini haji na umra yule mtu ambaye anafanya biashara anahitajika kujua ahkam za albay' wa shira anahitaji kujua ni lazima ajue kwa sababu wa illa ataingia katika babu riba na ahkam zingine ambazo yani katika baadhi ya ambazo ni muharrama na yeye hajui kwa hivyo inawajibika kwa kila mtu anapofanya ibada ama anapotaka kufanya muamala ajue muamala kama ile yani kama ni kuuza kununua ajue ahkam za kuuza na kununua na kisha akataja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yani Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake khairi basi atakuwa ni mwenye kumfahamisha hii dini kwa hivyo kufahamishwa dini ya Allah dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kuonyesha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi kwa hivyo isiwe tu mtu anataka tu kujua lakini al-ilm al, bihi al-amal kwa hivyo lidhalika qala ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja uh, Allah, uh, yani hadithi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ya kuwa kuna wale watu ambao watakuwa wanaingizwa katika moto wale wa kwanza kabisa awwalu man tusaaru bihi munnar nasallallahu salamata wal afia katika hao watu ula, uh, eh, katika hadithi imekuja kuwa ni wale watu ambao wamesoma ni wale watu ambao alalim kwa sababu gani kwa sababu alikuwa anafundisha liria mtu anatoa ilmu kwa sababu ya kujionyesha ama anataka kusikika yani hafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas fil qawli wal amal kwa hivyo kusoma ni khairi lakini fi nafsi alwaqti lazima mtu arudie katika nafsi yake na aangalie kwa nini anasoma na kwa nini anatoa mathalan kama ni kutoa da'wa kwa anafikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akumbuke al-ikhlas fil qawli wal amal falidhalika anasema mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din na hii ni kuonyesha fadhila za yule mtu ambaye ame, anatafuta dini ama uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfahamisha dini kisha baada dhalika Sheikh akasema kitabu tahara kitabu ambayo imekuja baada dhalika ametaja kitabu tahara lakini akataja hadithi ya bunya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كيشا شيخ حديثي لمتفق عليه حديثي شيخ أمتاجة كتك كتاب الطهارة آه، نتفوتي كدوغو نا كتب زفقه نفيوانزا wanaanza kitabu tahara moja kwa moja wakitaja ahkamu lmiah na nini lakini shekh ametaja hii hadithi hadithi ya bunia alislamu ala khams yani uislamu umejengewa katika nguzo tano ya kwanza ni shahadati alla ilaha illa Allah ya kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa ni Allah subhanahu wa ta'ala yani la maabuda unaweza sema la maabuda haqqun illa Allah au la maabuda bihaqqin illa Allah hizo ndio takdirat na kisha akasema wa anna muhammadar rasulullah na vile vile iqam salah uh, kusimamisha sala wa itai zaka na kutoa zaka wa haji albayt wa saumi ramadhan na mkiangalia katika hadithi hii imetangulizwa haji kisha ikakuja saumi ramadhan na hii ndio riwaya ya Bukhari na Bukhari hivyo ndio alivyopanga kitabu yake kutegemea hadithi hii fa shahadat sheikh anasema fa shahadati an la ilaha illa fa shahadatu an la ilaha illa Allah علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله إلا الله وحده لا شريك له anasema ya kuwa shahada shekha anaeleza maana ya shahada ni ilmu alabdi wa i'tiqaduhu ni mja kujua na kuitakidi ya kuwa waltizamu na lazimika ya kuwa annahu la yastahiqu aluluhia ya kuwa hakuna anayestahiki ibada aluluhia uluhiyya wal hakuna anayestahiki kuabudiwa wala hakuna anayestahiki kupata yani ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda peke yake la sharika la falidhalika qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu din fa kisha akasema fayujibu dhalika ala al-abd ikhlasu jami'il جميع الدين لله سبحانه وتعالى كما في لتلف صوم آية فاعبد الله مخلصا له الدين عبادة زوت ambazo unazifanya iwe ni kwa ajili ya سبحانه وتعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده iwe عبادة زوت عبادة زيلة ambazo unafanya يعني ذا كان نزيل عبادة زنداني يعني كما المسألة النية الإخلاص لنين الخوف والرجاء إذن عبادة بعضه عبادة الباطنة yani ama mtu ambaye anafanya ibada peke yake yani ako sehemu ambaye anafanya hakuna mtu ambaye anamuona ama ibadata dhahira mathalan kama sala zaka zinaonekana ibada zote hizo awe ni mwenye kumtendea Allah subhanahu wa ta'ala wa alla yushrika bihi shay'an fi jami'i umuri din katika ibada zote iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema mambo ambayo ameeleza masala masala ya shahada alla ilaha illa Allah masala tauhid akaeleza ya kuwa wa hadha aslun anasema Sheikh anasema wa hadha aslu aslu dini jamii almursalina wa atba'ihim hii ndio asli ya dini ya maambia wote kwa ujumla kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun fa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio asli ya ibada zote na hii ndio maambia wote wameamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuna mitume tumewatuma wama arsalna min qablika min rasulin hakuna mtume, mitume ambaye tumewatuma kabla yako illa nuhi ilayhi isipokuwa tunamtumia wahi tuki Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia annahu la ilaha illa ana fa'budun hakuna mola yani hakuna mola ambaye anapaswa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo hiyo ndio risala ya jami'ur rusul na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut hiyo ndio da'wa ya maambia na hiyo ndio wale watu ambao katika njia ya sawa hiyo ndio da'wa yao وهي نجي أن الله سبحانه وتعالى مويكيا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا سيما الله سبحانه وتعالى كل أمة واتمية وجومة أم واتمية متومة في كل أمة رسولا kisha wao mitume kazi yao ni nini anibudullah muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wajitanibu taghut na mujiepushe na taghut kila kitu ambacho kinaabudiwa kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kiweke mbali na umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo baada dhalika asema wa shahadatu anna muhammadar rasulullah kisha shahada na kuwa kushuhudia ya kuwa Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ayataqida al-abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila jami'i thaqalaini al-insi wal-jin bashiran wa nadhira yad'uuhum ila at-tauhid ila tauhid Allah wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi wa imtithali amrihi wa ijtinabi nahyihi وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين يعني الشيخ أنا إليزا كتك أمتكوا نفاسي فموجا نهين كتاب تفيقه لكن كويليزا معانا يا شهادة أن لا إله إلا الله كسابن يركن الأول anasema shahadatu anna muhammadan rasulullah inamaanisha nini ayataqida alabd mja aitakidi ya kuwa anna rasul anna allah arsala muhammadan sallallahu alayhi wasallam ya kuwa allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume sallallahu alayhi wasallam ila jamii thaqalain amewatuma ila jamii thaqalain yani thaqalain inakusudiwa al-ins wal jinn yani wanadamu na majini wote wametumiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ni nini bashiran wa nadhira kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa lengo la kutuma maambia ni kuwa ni bashiran wa nadhira ya kuwa wao kazi yao ni kuwaonya wale watu ambao yani katika njia isiyofaa na kuamrisha ile njia ambayo inastahiki yani wanawapa bishara katika kuhusiana na masala ya janna na wanaogopesha kutokamana na annar yani bashira wa nadhira kama alivyosema rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul yani rusulan mubashirina wa mundhirin ilivyo ilivyokuja katika aya kisha akasema yad'uuhum ila tauhid ila tauhidillahi wa taati yani kazi ya maambiani kuwalingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bitasdiqi khabari kuna Allah mtume sallallahu alayhi wasallam kuna akhbar yani kuna habari ambazo ametueleza yani mambo ambayo yaliyopita kuna mambo ambayo ametueleza mambo ambayo ni ya ghaib yote haya mtu mumin anafaa kuwa ameamini kama ilivyokuja katika mwanzo wa suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala akieleza sifa ya mu'minin akasema yu'minuna bil ghaib wanaamini mambo ya ghaib kwa hivyo yale yote ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam na katika hadithi ya Ibn Mas'ud al-mashhur anasema sami'tu as-sadiq al-masduq anasema akamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam as-sadiq al-masduq yani as-sadiq ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msemo kweli na ni vile vile ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kusadikishwa ndio yani khabar ambaye ilikuwa ni mzito sana kwa makuraish alipoenda al-Isra na Mi'raj usiku Mtume sallallahu alayhi wasallam ameenda mpaka Isra yani akafika Jerusalem yani Masjid al-Aqsa kisha akaenda mpaka mbingu ya saba yani kwa usiku moja na akarudi Makuraishi lam yusaddiqu akaulizwa wakati wakamkujia Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wakamwambia rafiki yako leo amefikia sehemu ambaye hatujawaifikiria anasema hivi na hivi akasema ikiwa mimi naamini ya kuwa anatoa khabar minas samaa itakuwaje masafa tu kwenda huku na kurudi hiyo na akakubali mara moja wala hakutaka hakuwa na shaka kwa hivyo ndio asadiq almasduq ilivyokuja uh, kama katika hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alivyosema wa amtithalu amri na yale maamrisho ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam kama umemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam usadikishe zile habari ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nazo na vile vile ufanye yale ambaye ameamrisha wajtinabi nahi na yale ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza ukae naye mbali wa annahu la sa'adata wala salaha fi dunya wal akhirah illa bil bihi wa ta'atihi na hakuna saada hakuna kufaulu wala hakuna raha inaweza patikana katika hii dunia na vile vile katika akhira isipokuwa katika kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ukiwa unataka raha hapa duniani ndio kuna shida za kawaida za dunia hiyo ni mambo ya kawaida lakini inataka utulivu wa moyo na utulivu wa nafsi na utulivu wa moyo haiji isipokuwa katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kisha akasema wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafs hapo ndio itakuwa kuna kazi ikiwa kweli umemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam haki ya kumwamini basi utakuwa unaangalia mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam na unaangalia maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kitu yoyote ambaye itakuwa inagongana na mahabbatu rasuli sallallahu alaihi wasallam unakiweka kama inagongana na mahabbatu rasul sallallahu alaihi wasallam kiweka kando kwa sababu ya nini kwa sababu ya kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo wewe unaangalia haki iko wapi hapo penye kuna haki hapo ndio unafata maarifatul haqi bidalilihi kama vile imamu siidi amesema katika mukaddima ya mwanzo kwa hivyo wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi hata unaangalia nafsi yako saa nyingine iko na vitu vingine huwezi acha lakini unawacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam huko ndio kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in mmoja wenu hata amini haki ya kuamini mpaka anasema mtume sallallahu alayhi wasallam hata akuna ahaba ilayhi mpaka awe hakuna kitu ambacho anakipenda zaidi kama mtume sallallahu alaihi wasallam hata ikiwa ni mzazi wake ama ni mtoto wake wanasi ajma'in na watu wote ukiwaangalia kwa hivyo mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ndio inatangulizwa kuliko ayi shay'in akhar kisha akasema wa anna allaha ayyadahu bilmu'jizat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mtume sallallahu alayhi wasallam muujiza mambo ambayo si ya kawaida yani almuujizat addalati ala risalati muujiza kama hizi zinaonesha ya kuwa ukweli wa risala wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa bima jabalahu Allah alayhi min alulum alkamilati wal akhlaq alaliya wa bima ishtamala alayhi dinuhu min alhuda والرحمه والحق ومصالح الدينيه والدنيويه akasema Imamu Sa'di rahimahullah kwa sababu hapa Imamu Sa'di anataja mambo kwa ijmal kila kila masala ikiwa tutataja dalili itakuwa uh, itachukua wakati mrefu lakini ya, yote haya Imamu Sa'di ametaja yako wazi anasema wabima jabalahu Allahu alayhi min al-ulum kamila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia Mtume sallallahu alayhi wasallam elimu iliyokamilika kwa sababu hakuna mtu ambaye ni aalamu kuliko rasul sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kila kitu ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam ataeleza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndio aalamu nas wa asdaqun nas unafaa kuamini yale yote ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amekueleza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na amekueleza kuhusiana na ahkamu Allah subhanahu wa ta'ala yote unafaa kuyaamini wal akhlaq al na mtume sallallahu alaihi wasallam amesifika na tabia tabia njema kwa hivyo kila muislamu kila ambaye anafanya dawa ama kila muislamu anafaa kusifika na sifa njema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innaka la'ala khuluqin adhim yani akieleza sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam na Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kuhusiana na khuluqun nabii sallallahu alayhi wasallam sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam akasema khuluquhul Qur'an ukiwa unasoma Qur'an basi angalia Qur'an inavyosema jua mtume sallallahu alayhi wasallam ukitaka kujua sifa zake soma qurani ukisoma Qur'an vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyoeleza عن فيوليزا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وكان بالمؤمنين رحيما يعني آيات نينجي أمبازو من يزيمه سبحانه وتعالى أما إليزا صفة زا متومة صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني الله سبحانه وتعالى أما إليزا وإذا من يزيمه سبحانه وتعالى أما إليزا صفة زا متومة صلى الله عليه وسلم دو السعدي أنا سيمه بما اشتمل عليه دينه من الهدى وانقفه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومسمع علماء الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح فإذا متو كبتا العمل الصالح العلم النافع يعني إليم أمباي نيني منفا نا فيل فيل هيو, هيو إليم إيوين العمل الصالح هيو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والرحمة نا فيل فيل ورحمة kama vile tulivyoeleza katika ayat kama fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik walhaq na, na la shaka dini ya Uislamu ni dini ya haq inna dina inda Allah alislam wal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah na dini ya Uislamu imekusanya masalih zote kwa ujumla yote ambayo ni mazuri Uislamu imekusanya na ya, sawa yawe ni mambo ya dunia ama vile vile mambo ya akhirah wa ayat anasema Imamu sidi rahimahullah wa aya wa ayatuhu kubra na aya tumeeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia muujiza na katika muujiza kubwa ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam hadha alquranul azim ni Qur'ani tukufu kwa hivyo hiyo ndio yani maambia walikuwa wanapewa muujiza lakini zile muujiza zilikuwa kwa muda muayana ilikuwa kwa muda maalum zile muujiza kwa hivyo yule yule mtume akifa na zile muujiza zimefanya nini zinaenda lakini muujizatu rasul sallallahu alayhi wasallam ni Qur'an na alquran quranu baqiya ila qiyam saa Qur'ani iko na kila mtu ambaye atatafuta haki ataipata ndani walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa almuhsinin Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila ambaye atakuwa anatoa juhudi anafanya bidii katika kutafuta njia ya sawa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumwelekeza katika njia ya sawa lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa almuhsinin kwa hivyo muujiza ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume sallallahu alayhi wasallam ni alquranul azim bima fihi min alhaqqi fil akhbar wal amri wan nahyi kwa sababu kuna habari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala habari za wale umma zilizotangulia kuna akhbarul ghaib ya Allah mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezwa anaelezwa katika Qur'ani na vile vile al-amru wan nahi Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha na anamkataza na amrisho yani amri ikija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam taban ni amrun li ummatihi wa nahyu kadhalika nahyun li ummatihi mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrishwa jambo basi jambo hili vile vile umma wake wanafaa kumfata na akikatazwa vile vile isipokuwa zile ambazo zimekuja katika hususiyatu nabii sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo mpaka kufikia hapo al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala amemaliza masala ya uh, akieleza masala ya shahadata an la ilaha illa Allah ambaye ni arruknul awwal tunaweza pata dakika kama mbili tatu alafu tuanze uh, alfaslu thani